Hermes kai technitai Zeus Hermei prosetax pasi tois technitais pseudus pharmakon hei Hode tuto tripsas kai metron poiesas ison hekasto e enechei e peide monu tu scuteos hupolei phthentos, pelu pharmacon catelei labon holen ten chusin catautu catecheen ec tu utu sunebe tus technitas pantas pseudes sai malista de panton tus scuteas pros andra pseudologon ho logos eucairos.